49. pitanje Šta da kažemo ljudima koji islamsku zajednicu i rejs u Lulemu nazivaju kafirima? A šta će njima reći? Ja će reći odgovor šta sam rekao, sjetiš, ne znam koji broj bio, dragi Allah, možda osmi pitanje. Razumjeti, nemam ja odgovor sad, odgovorili smo oko toga ljudi koji takfiraju, razumjeti, koji bez brzoblitni za, za, za, za fetva, polako braća, polako braća, nismo tako brzo takfirati, da vas Allah pomogne. I e čak pitanje takfira to je, treba neki sudija da kari to i kafir, taj insan njegova ima taj, taj, to i kafir, to je neki, jer nakon neki šartovi, kad završi, kaže to jest to i kafir, ali tako, ne, ne, ne smije tako, Allah najbolje